brothers and sisters, the Venerable Father from Pohumi is the abbot of the Turtle Cave Temple in northeastern Thailand. This temple is set up by the Venerable Longta Mahapur and it is very close to the temple of uh, Venerable Father uh, Longta Mahapur himself. This is a branch temple, and it is in the forest direction. It occupies 1,200 acres of the land of the forest, and their father is strictly practiced in the forest tradition. They adhere very strictly to the Vinaya and closely to the living path of the original teaching of the Buddha as close as possible. We are very fortunate here today that we have uh, invited um, Father and he has agreed to come today to give us a honor talk. So I will invite him to give us a honor talk tonight. ต่อไปในข้อที่นั่งภาวนา um, uh, May all of us here sit comfortably in the หรือนั่งตามสะดสบาย แล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยเราก็เป็นคนนำธรรมะไปประมาณสัก 20 นาที เสร็จแล้วเรามีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นตอนนี้ก็ตามจะเป็นตอนอื่นเวลาอื่นก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ พระศาสนาของเรานับตั้งแต่การเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์การให้ทาน การจำแจรักษาศีล และการเจริญสมาธิและเจริญวิปัสสนา ทุกขั้นตอนที่เรามีข้อข้องใจหลังจากที่เราเรินนำไได้ิบนาทีพวกเราถามข้อข้องใจได้ เราพยายัมจำรัดจะช่วยกันตอบข้อข้องใจของพวกเรา สำหรับผู้ตอบ ผู้ถามก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้ถามก็ตามขอให้ทวรจด่อฟังทำให้ได้รับความสงบทุกระยะจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะเลิกเราจะได้ประโยชน์มาก Could everybody sit comfortably in your usual meditation position and put yourself in meditation mode? I shall speak the Dhamma in terms of the triple gems, the virtues, the path, the bhavana, and also the um, meditation method of the serenity and insight. I shall speak about the Dhamma for about 20 minutes. After that, I will allow everybody to ask any question regarding to your practice, whether be it, it is the <coughs> your uh, virtual practice, your meditation practice, or your cultivation practice. So put yourself in the meditation uh, um, mind and now I shall d e s e n d the Dhamma พวกเราพุทธบริษัทพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาการตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานั้นคือการยอมรับข้อปฏิบัติไม่ใช่นับถือเฉยๆแล้วก็พระพุทธศาสนาจะเกิดผลจะเกิดนอกเหนือจาใจของเรา ยังไม่เจริญยังไม่งอกเลย ต่อเมื่อเราเอาข้อปฏิบัติมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระบอบที่ท่านวางเอาไว้พวกเราจะได้รับประโยชน์ตามนั้น All of us Buddhists has taken refuge in Buddhism, but you shall not receive the benefit of Buddhism yet unless you start practicing it. It shall grow and benefit your life he himself p r a c t i c e all the d h a r m a that you l e a r n and put it into your daily life การที่เรานับถือสิ่งอื่น นับถือวิญญาณวัตถุประดุษนับถือเทพเจ้า หรือนับถือต้นไม้ภูเขา อะไรที่เราเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สิ่งเหล่านั้นไม่มีข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราได้รับผลสมความปรารถนาได้ และก็ผลทุกได้ แต่การตั้งใจนับถือพระพุทธศาสนานั้น แล้วยอมรับนับถือเอาข้อปฏิบัติไปตั้งใจปฏิบัติตามจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ When you take refuge with the unseen being, being the spirit, the deva, or the of ancestor, spirit of ancestor, those shall not deliver us away from any suffering. Only t h e n we take refuge in Buddhism and you take the teaching to go back to practice in your daily life, only then you will slowly elevate your mental suffering and the suffering in your daily life. การตั้งใจประพฤติตามข้อปฏิบัตินั้นนั้นจะเรียกว่าทำบุญประกอบบุญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเริ่มต้นไปตั้งแต่การตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีล ั้งใจรึนนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจรักพึ่งปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านวางหลักตั้งแต่เพื้นไปจนถึงข้อปฏิบัติขั้นสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน When you make a vow to take a refuge in Buddhism and you start practicing it, that is when you start accumulating the merit. The merit start from your charitable act, where you behave in a virtuous manner, and when you start the cultivation of your mind, be it with the samatha, the serenity, uh, tranquility practice, and onward to the vipassana, which is the insight practice. คำว่าบุญบุญบุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญยักษ์บุญยักษ์ภาษาบาลีแปลเป็นภาษา อย่างแปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลว่า ความดีทำความดีให้เกิดขึ้นที่กายของเราที่วาจาของเราที่ใจของเราชื่อว่าทำบุญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา The word punya merits means something that is beneficial to yourself. This is beneficial to your body, to your speech, and as well เชื่อมั่บุญย่อมเกิดขึ้นจากกิริยาที่เราประกอบลงไปทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าหากปัสยจากกิริยาทางกายทางวาจาทางใจแล้วบุญไม่เกิดในหัวใจของเราเลย The merits occur with the action of your body, your speech, and your mind. Without action through the body, the speech, and the mind, no merits whatever occur กิริยาการดูกายเช่นอย่างเราเอาร่างกายของเรามากราบพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากราบเราลึกถึงคุณของพระธรรมมากราบเราลึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือถือว่ากิริยาทางกายอย่างนั้นแล้วก็ประพฤติเพื่อไม่ให้กิริยากายกิริยาวาจาการกิริยากายของเราเนี่ยร่องละเมิดเช่นอย่างผิดศีลเช่นอย่างศีลข้อหนึ่งกักิริยาจะผิด ได้ด้วกิริยากายผิดศีลข้อสองด้วยกิริยากายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดศีลข้อที่สามประพฤติในการกิริยากายผิดศีลข้อที่สี่ร้องละเมิดศีลข้อที่สี่ประพฤติผิดทางวาจา เป็นกิริยาวาจาแล้วก็ดื่มน้ำเมาประพฤติผิดทางกาย เมื่อเราประพฤติผิดทางกายก็ถือว่า กายของเราไม่ดี กายของเราไม่สุจริต ท่านจึงให้ละเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตาม ไม่พูดเท็จ พูดอย่างพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อและไม่ดื่มสุราเมรัยเราจึงจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรม The meritorious action of your body when you prostrate in anjali paying respect to the Buddha Dhamma, the Sangha. These soften the posture of your mind and shall enrich and nurture the spiritual aspect of your, your life. But if your actions, if the action of your body is in breach of the five precepts, be it the killing, the stealing, the mm, sexual misconduct, the improper speech or the indulge in the intoxicant, you would incur the mm, meritorious uh, act and that will result in a negative uh, effect of your mind จากนั้นเราก็เริ่มหัดให้ทาน ทั้งวัตถุทานทั้งธรรมทานทั้งอภัยทานเราเริ่มให้ทานเพราะการให้ทานนั้นมีผลมีอนิสงส์เอาความดีมาสู่หัวใจของเรา From adherence with precept you start being generous you start by giving you start by sharing this will give happiness to both your body and your mind เมื่อเราตั้งใจให้ทานศีลเรา ก็ตั้งใจรักษา เราก็จะเริ่มเป็นคนดี แต่ทุกท่านก็ตั้งใจทำมาแล้วแหละตลอดชีวิตของเรา ตั้งแต่เป็นเล็กมาใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็อายุมากแล้วเป็นคนเฒ่าเราตั้งใจทำมาตลอด อันนี้เกิดนนำก็เป็นการเกิดนความทรงจำ after you start with your charitable act and you continue with the w i l l c h o o s c o n t h a t you will then be ready to proceed on the path with a good reason. All you have done that so far, and I'm glad, and you should not stop there, and you should continue to practice. บุญที่ละเอียดและมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานการรักษาศีลขึ้นไปอีกก็คือบุญภาวนาเป็นอย่าง สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา However there are merits which is even finer than Greek charitable or being virtuous that is the merit from cultivation of the mind be it the samatha bhavana or the vipassana bhavana เพราะสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา มันเป็นการมาปฏิบัติที่ใจของเรา This is because the serenity meditation practice and the vipassana practice, this is the foundation of the cultivation for the well-being of your mind. How is it necessary that you have to start cultivate good mental posture and heal your mind? เนื่องจากใจของเรานั้น เราให้ทานบุญมาเกิดขึ้นที่ใจ เราตั้งใจรักษาศีลบุญมาเกิดขึ้นที่ใจ การกิเลสไม่ให้มาทับถมกิริยากายของเรา กิริยาวาจาของเรา แต่กิเลสยังอยู่ที่มันไม่จัว When your being charitable and your being virtuous, these merits shall keep your mind in good state, but then the defilement ที่ l l remains in your mind เราจึงจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติเพื่อสงบระงับกิเลสในหัวใจของเรา That is why it is necessary that everybody start practicing the cultivation of the mind. This is to suppress the defilement. เช่นอย่างเริ่มต้น เราทำใจให้สงบหรือเราเรียกว่าทำสมาธิสมาธิทำให้ใจสงบปกติใจของคนเรานั้นมันไม่สงบ so in the primary stage it is necessary that everybody start doing the meditation of tranquility this is to calm down your mind and this is to suppress the defilement the defilement of the hate the greed hatred and delusion to make everything calm down ท่านจึงได้ตั้งใจภาวนาเพื่อสงบระงับ ไม่ให้ไม่ให้จิตวิ่งรับอารมณ์ของกิเลสให้รับอารมณ์ธรรมเช่นอย่างเราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำกับทำทำความรู้สึกกับพุทโธไปในใจตัวเองตลอดไป These the Lord has told us to keep our mind calm on t h e own. We just we can use the mantra p u t o to help us keep the mind quiet and calm. เมื่อเราทำไปต่อเนื่องใจของเราจะเริ่มสงบใจที่สงบนั้นเป็นใจที่มีพลังในตัวและมีความสุข มีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานแล้วก็เป็นจิตที่จะได้รับความอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป with a continuous practice of samatha meditation, our mind will be quiet, our mind will be calm. Like this, will continuously put our mind in good state and good posture. คุณสมบัติของจิตที่เราภาวนาให้จิตได้รับความสงบนั้นเราจะเอามาใช้กับการดับงานทางโลกที่เราทำอยู่ The quality of the mind which is quiet will be strong and powerful and ready to be used for any life. Our career will be complete and good without any defects. This is so because there's no defilement which instigated to think about everything which is unnecessary. Um, ตั้งใจทำให้ใจสงบเราจะต้องกดจะต้องทนจะต้องใช้สติจะต้องใช้สัมผัสยักอย่างต่อเนื่อง To put our mind in a calm state, we must be diligent, be resolute, and put our mind in calm state, continuous quietness, and then keep it peaceful. และให้พยายามทำโอกาสอย่างนี้ให้กับเราอย่างต่อเนื่อง So all of us continuous practice to get the mind into the quiet state continuously. เราตั้งใจทำอย่างนี้แล้ว When can when you can achieve this practice, then your mind will achieve the meritorious status, the status, the, the merits that you gain from the, the cultivation of your mind. ท่านให้เอาจิตที่ได้รับความสงบจากการที่เราอบรมสมถะภาวนานี้เองมาพิจารณาที่จะเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา The Lord has told us to use this mind which is calmed down by the samatha meditation to use it in the contemplation of the vipassana practice เนื่องจากว่าเราหลงเราหลงโลก เราหลงโกรธเราหลงอิจฉาริสยาพยาบาทเราไม่เคยย้อนมาดูกิริยาในความหลงเหล่านี้ ท่านจึงให้เราใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อทำลายความหลง because we were lost we were deluded by the greed hatred and delusion of our daily life that's why we never reflect on the state of mind we were in we if we do not do that we will always be lost in all the defilements ด้วยเหตุที่เราอาศัยจิตที่ได้รับความสงบนี้เองมาตามต้อนพิจารณาความรุ่มหลงของเรา จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงสัจธรรมได้อย่างรวดเร็ว If you can use this calm state of mind to contemplate the state of your being you will reach the state of calm very very quickly โดยที่ว่าหลวงตามาโดยอาสาโนท่าน ให้ทำใจสงบเมื่อใจสงบ ใจขยับออกมาแล้วท่านให้พิจารณา พิจารณาเพื่อทำลายความหลงภายในใจของเราตัณหาตัณหาคือความหลงภายในหัวใจของเรา มีเต็มแปร่อยู่ในนั้น Especially so was Lopa's instructions, l o p a m a h a instruction for everybody at first to keep the mind calm and quiet, then use this mind contemplate the truth of your the state of mind at a certain stage, at every stage, you will see the craving that, that goes in opposition to the calm, and then you'll be aware and know how to get rid of the craving. เมื่อพิจารณาเรียนเหนื่อยท่านให้ทำใจให้สงบเมื่อสงบมีกำลังท่านให้พิจารณาพิจารณาเหนื่อยท่านให้สงบสงบมีกำลังท่านให้พิจารณา ทำสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้ when you're tired and when you're bored and you get so when you get uh, uh, uh, too mundane with the practice with the contemplation you switch to the samatha the, the calmness and after you do the calmness meditation you got enough strength you come back to contemplate and you do the vipassana meditation again So you shift back and forth between vipassana and samatha in cycle all the time. เราตั้งใจทำอย่างนี้เป็นมาจริงจิตของเราก็จะเริ่มชำนาญ When you do that very often, you will be very proficient in doing so. ต้องการให้ใจสงบเราก็กำหนดให้สงบไปง่าย ต้องการพิจารณาเราก็แจ่มแจ้งชัดเจน When you want to be calm, you can be quiet very quickly. And when you want to contemplate, you can look at the mind and then have a very good hierarchy of the contemplation. Why must we have both attachment and hatred? ความรักความชังความโกรธความเกลียดเป็นเรื่องของกิเลสในหัวใจของเรา both the attachment and h e v r s i o n are functions of the mind เป็นเหตุให้เราถือว่าเป็น อัตตา เป็นตัว เป็นตนเป็น เราเป็นของของเราเป็นเขาเป็นของของเขา attachment and aversion are reason you start having self in your body this is me this is mine this is his and hers เป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราถือเป็นเหตุให้เราชิดจีมานะ This is the reason we cling this is the reason we crave this is the reason we hold on to and this is the reason we have a wrong understanding and this is the reason we have conceit เป็นเหตุให้เราโลภเป็นเหตุให้เราก่อโวย This is the beginning of greed and this is the beginning of grabbing เป็นเหตุให้เราแสวงหาความสุขในทางที่ผิดแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด This is the start where we start seeking happiness and money in the wrongful way ผิดไปจากหลักของศีลของธรรม This is a wrongful manner away from the principle the virtuous conduct and the dharma เมื่อเราดำเนินชีวิตผิดจากหลักของศีลของธรรมความทุกข์ทั้งหลายตามมาทับถมหัวใจของเรา when we live life away from the virtuous path from the path of dharma that is when the suffering occurs ไม่เชื่อท่านลองท่านลองไปผิดศีลข้อศีลทั้งห้าข้อเราดู if you don't believe this try reaching any of the five precepts ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาหัวเขา ไปพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อและดื่มสุราอะไรท่านได้รับความเดือดร้อนแน่นอน when you kill when you steal when you mischief sexual misconduct when you use wrongful speech when you use angry speech when you have uh, uh, uh, unkind words and when you without President you will fall into the gap of suffering. นี่ทั้งนี้คือโทษของกิเลสในหัวใจของเราท่านที่ให้มาพิจารณาใจว่า This is a downfall of having the defilement in your mind and this will make you very very sad. Uh, ได้ประรบหลักธรรมมาตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแต่สำหรับข้อปลีกย่อยที่เป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการทำสมถะต่อการทำวิปัสสนา ซึ่งทุกคนพยายามตั้งใจเดินไปแล้ว ก็มีอุปสรรคขัดข้องตอนนี้เราเปิดโอกาสให้สนทนา าว่าเราทำในระดับจะราบรื่นก็จะแก้ไขให้การทำจิตให้ได้รับความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาให้ได้รับความรอบรู้ทางด้านปัญญา ที่จะเป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ I have spent uh, saying a few things on um, charity, the virtuous conduct, and the meditation. And I have also touched a little bit on the samatha and the uh, vipassana uh, bhavana. Now, I would like you guys to think about the problem that you have when you start doing your meditation, be it the samatha meditation or the contemplation meditation, whatever problem that you have encountered and you did not achieve progress in your mental cultivation, ยืนใช้ forward the q e s s i o n ท่านผู้ใดที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกมีไหม ฟังไม่เป็นฟังไม่ออก ฟังภาษาอังกฤษที่โยมีรักได้เป็นภาษาอังกฤษฟังไม่ออกมีไหม Is there anyone here who doesn't understand English? Can you raise your hand? Can you raise your hand? ฟังภาษาจีนกลางเป็นไหมหรือให้ยังคุณช่วยพูดภาษาจีนกลางให้เป็นสุสรุปให้ฟัง Would you like to hear what I say in Mandarin? You raise your hand. I will invite the other to speak in Mandarin as well. Anybody would like to hear that in Mandarin? Please raise your hand. One. One. Anyone else would like to ษา hear? จีนกลางออก Can can can I จีนออก speak สองมีใครอีก Mandarin? เอานอกนั้นฟังภาษาอังกฤษออกทั้งหมด เอายกมือ Who then whoever understand English please raise your hand ยกมือ raise your hand if you understand English ให้พูดภาษาจีน ภาษาจีนนิดหน่อยเอาให้ให้ท่านคุณพูดภาษาภาษาจีนประมาณสักห้านาทีเพื่อสรุปให้เขาเข้าใจนิด อันนี้เขาก็ตามแปลภาษาจีนมาตลอด 大家晚上好，因为今天不用讲。不用刚才那边有人背，说这都秀早。呃，总结师傅今天晚上的讲讲，或者是总结师傅从凌晨一直到遵义的这几天的开摄的，有一个重点就是说，无论你冰了多少，或者是你去。 一定要做，但是呢，没有真正去做的话，那个功德还不是你的，你还没有把这个佛法放在你心里面。比如说，你去寺院，啊，师傅把这个五戒传给你了，或者是你每天拿着那个书念这个五戒：第一条不杀生，不不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，你念，但是你不做的话，你总你是没有办法。 得到这个实现的这个功德，而我们为什么需要不断的去做这个布施？布施的原因是主要是要让我们学习呢，去把那些属于我们自己的东西，首先是外在的那些物质东西跟别人分享，主要是让我们呢对自我们这个很吝啬不舍得。 每个东西都看都是我的，以是这样的一个烦恼，所以呢才学习去布施。而学习这个实践也是一样，实践为什么越来越看见？那是因为我们内心里面的烦恼。我们先控制这个烦恼，不要让它表现在这个身体跟口。我们先用戒来控制我们的身体，让身体呢不去做不好的事情。 别让这个口呢不去说不好的话，但是剩下来的当你们不思，有了实践，你可以控制到这个身体，但是呢心呢还是无法控制。要控制这个心呢，就必须通过禅修，就就是戒定慧，定跟慧是禅修的部分。首先呢，必须先啊让心平静下来，把这个烦恼呢暂时给它压着。 通过这个禅修，这个平静的力量呢，你再去思维这个佛法，这这就是一个从布施、持戒到打坐的这个修行的过程。所以，最重要呢，就是要不断的去回来看我们的心，说我们的心到底有没有培养到这个佛法，有没有觉得说自己的心呢，越来越多这个善良的一些素质。 如果有的话呢，这证明说你慢慢的走在佛法的路上。如果你没有发现到你的心里慢慢有了这个改变的话，那么你这个修行呢，你学佛呢，还必须要更加的努力，是吧？เข้明白吗？และก็ปฏิบัติที่เล่ามาสู่ทางฟังนี้ทำมาตลอดระยะที่เรา ีไหมใครฟังแล้วเข้าใจเลยมีไหมยกมือใครใครมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนไทยก็มีเยอะนะนะคนไทยนี่ได้เปรียบฟังแล้วเข้าใจเลยฟังแล้วเข้าใจเลยต้องตั้งใจทำ Monday, may I ask uh, how do we deal with wandering thoughts during meditation? งไปไหมเราเห็นใจไปเราก็กองไปกับใจเลย If you see your mind wander you stay with the mind ป็นไปได้นะเราเราคิดดูเป็นไปได้ไหมหมายความว่าเราเรารู้ว่าใจนึกใจคิดมันหมายความไปกับใจ Would it be possible if whatever you think and float or you you know uh, wonder stay with the mind. Let your observe uh, self be with the mind. Is it possible? คือสติเราไม่พอเราต้องตั้งใจให้แน่วแน่ทำความรู้สึกให้ชัดเจนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีความรู้สึกทั้งหมดเท่าไหร่รวมตลอดมาในในการที่เราเรานาพุทโธทั้งหมดเลยเต็มร้อยเลยบินไม่ได้ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถูกกิเลสมันไปแล้ว If mindfulness is not ample, if it's not strong enough, your mind will start to wander. So I want you to put all your effort, all the sensation, all the awareness of your body to the mantra of Buddha. Consolidate it, put it on the, the word Buddha. Come back to your body. เข้าใจไหมดีอะไรเ d e r เราไปเราไปแก้ไขวิธีใดบ้างที่จะให้ใจเราดู How have you been correcting the mistakes so far to ensure that your mind stays i n y the body? Go ahead and speak please. มีไหม I shall นี้กำลังถามข้อข้องใจที่เป็นอุปสรรคให้ชัดเจนลงไป ไม่ใช่เราโยนสุ่มให้ท่านสุ่มไม่รู้จุดเป้าประสงค์แบบนี้เราก็แก้แก้เราแก้ไม่ได้ เรานั่งพูดทั้งคืนไปเราคนฟังมันต้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจ It's good that you raise this question. It means you have already started in the past, but if you, your question is too general, I will not be able to correct your question. So if you have started practice and you have encountered problem, raise the question. Don't do not give too general question. i I presume that all have already started on the path. That is good. But now give me question on more specific problem. What problem you have encountered so far? มีไหมมีไหมไม่มีแล้วอาจารย์จำหลักมันเป็น uh, when I was uh, practicing watching the breath, at the beginning it was very easy because uh, my, my fingers was there. But as I progressed, uh, my concentration became very strong that I lost my mind fingers, that I went into my I was like in my own world and I thought that I've been led around, going around มถามว่าทุกครั้งที่เขาจับลมหายใจเข้าออก เบื้องต้นก็จับได้ดี แต่ได้สักพักเนี่ยก็จะดุดลอย แล้วก็ลอยวนไปเรื่อยโดยไม่รู้สึกอะไร เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาวันนี้เราเร็วกว่ามาอธิบายวิธี mindfulness Yes, please. Whoever have any question please รู้อาการซึ่งว่าลมเราเราไม่ได้อยู่กับจิตที่เราโวนาอาการเหล่านี้ก็จะแสดงขึ้นมา เพราะฉะนั้นให้เราอยู่กับความรู้ของเราเดียวส่วนอาการอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจ sometimes when you are deep in meditation and you have lost your breath Yeah. use your wisdom, your mind to contemplate. You contemplate the pain, be aware of the pain, and know the cause of the pain. การต่อสู้ของ นั่งอยู่ที่นี่ the suffering from your body very clearly, then you will be fully aware of the truth of the suffering, the origin of the suffering very clearly. Uh, Do we have other questions? de Deus, pouco é né? pecado. has answered, this good is this simple trick to keep you being mindful and staying in breath. Then please continue. เดินเร็วไม่สำคัญถ้ามันเดินช้าให้เดินเร็วได้ครับได้นะไม่มีปัญหาเดินเร็วแต่จิตของเราให้อยู่กับการเดินไปเดินมาแต่ท่านบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆร่างกายก็อ่อนเพียจริงๆจริงท่านก็ให้พักแต่ถ้ามันสู้ไม่ได้ก็ให้มีความอดทนมีความพยายามสู้ alternative meditation and the hindrances. Number one is tiredness, sleepiness. Number two about keeping the reset within the boundaries of the culture, of the practice, of the law and order of the society that will result in a peace of mind. เมื่อเราสงบระมัดระวังได้จิตของเราสงบได้ When you can be careful and mindful, your mind can consolidate and be peaceful. ในอายจินตนาการของความเป็นอยู่ของเราเราต้องสำรระมัดระวังอย่างนี้ in your habitual conduct, you have to always be careful and mindful about your virtue. มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้ในขณะที่เรานั่งภาวนาดึงความสัรวมระมัดระวังเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเป็นหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่ากับที่เราเป็นอยู่ This is necessary cause and condition which will allow the mind to settle down and consolidate and be peaceful. าะเราสมบูรณ์ระมัดระวังไม่ได้นิวรณ์ก็ครอบงำ if you cannot be careful and mindful the hindrance will overcome your mind หนึ่งกามฉันทะมันนึกเรื่องเรื่องกามพอใจพอใจเรื่องกาม first your sensual desire when you wish for excessive sensual satisfaction satisfaction ถ้ามันไม่นึกเรื่องกามมันก็นึกเรื่องเดียบบาเรื่องโกรธ เรื่องเกลียด decide, sexual desire, you think about your hatred, you think about your anger. กรรมยาทะพยาบาทะถีนมิทะถีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนอันนี้มันก็มีได้เป็นได้เพราะร่างกายเราอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกายหนึ่งแล้วก็เหนื่อยใจหนึ่งพยายามพักผ่อน The next hindrance is when you're sleepy Of course, this can happen when you're tired in the body or when you're tired in the mind. ถ้าเราไม่เหน็ดเหนื่อยกายเราไม่เหน็ดเหนื่อยใจกิเลสมันก็มากวนใจ When you're tired in the mind i n the body, when this f i o l e n will come and disturb your mind. อวิชชามันมาคลุมสติคลุมปัญญาของเราทำให้ภายในจิตของเรามืดมิดไปหลับเงียบไปเลย The delusion, the not knowingness or overcome your mind and blacken everything บางทีเราคิดจนจิตฟุ้งซ่านรำคาญ or if you think excessively บางทีเราก็ลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ or sometimes you doubt excessively whether the path the fruition the nirvana is real or you นี่ นี่คือการขาดการสำรวมระมัดระวัง เพราะฉะนั้นสติความสำรวมระมัดระวังที่เรียกว่าสติสังวรสติสังวรจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเป็นเป็นอุปกรณ์ชิ้นชั้นเองเป็นอุปกรณ์ชิ้นเองในการที่จะมากำกับจิตของเราให้ได้รับได้รับความสงบ so when you r e not careful your mindfulness loses strength your mindfulness will not be able to help the mind to attain the peace the state of peace and calm บางคนนั่งภาวนาอย่างนั่งภาวนา20นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงเป็นต้นไป ก็พยายามต่อสู้กับนิวรณ์ตั้งห้าเหล่านี้ when you try to sit and meditate 20 minutes 30 minutes or more you have to be present in fighting all these five hindrances บางคนก็รุนแรง บางคนก็นิวรณ์ในใจเรารุนแรงบางคนก็ไม่รุนแรงเราแต่พิจารณาสักพัหนึ่งนิวรณ์เราก็สงบระงับไป Some people who have very strong t e n d e n c e s some people w h l have less. So what you do, you watch it, you contemplate it, you be mindful about it. Slowly, it will get less and less. เมื่อนิวรณ์ไม่ควรใจด้วยเหตุที่เราอยากนั่งภาวนาเวทนาก็ควรใจอีก มันอยากจะรังจักรท่านอธิบายเย่อกี้เวทนาคือความเจ็บความปวดปวดหัวเข่าปวดบั้นเอวปวดต้นคอปวดไหล่แล้วมันจะปวด When your mindful enough, the hindrances will not bother you so much anymore. Slowly, the vedana, the feeling, the pain will come in to bother you again. เราพูดง่ายๆว่าอุปสรรครอบด้านตัวงเรา the obstruction will come all around the body อาศัยความไม่ถอย เราต่อสู้กับนิวรณ์เราต่อสู้กับทุกเวทนา ในที่สุดเราก็ประสบผลสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งได้ Rely on your determination fight the hindrances fight the painful feelings you will be able to overcome all the obstructions ทำให้ใจของเราได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็น This will enable you to attain the state of peace. This will enable you to attain the peace of calm and cool. ทำให้ใจของเราได้รับแสงสว่างจากปัญญาที่เราพยายามตั้งใจต่อสู้ Your mind will be r a d i a t e from the effort that you fight the obstructions. เราจะได้อุบายด้วยวิธีการของเราเอง you shall find your own method you shall find your way และเรื่องศรัทธาที่เราตั้งใจทำนั้นขอให้เรารักษาศรัทธาของเราเอง and the faith that you have in your practice you must protect it เมื่อเราตั้งใจทำแล้วผลยังมันปรากฏยังปรากฏช้าขนาดนี้ หรือไม่ปรากฏเลยหรือปรากฏได้ยากถ้าหากเราเลิกทำเราไม่ทำเลย เราก็จะไม่มีการต่อสู้เลย สิ่งที่เราฝันก็เปล่า Please don't give up too soon, even though you are having determination. If you don't persist on with your determination, all your effort will be worthless. พวกเราพุทธศาสนิกชนเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้า พยายามเดินรอยตามท่านไป เพราะพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์อริยสาวก ของพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้มากได้ผลตามพระพุทธเจ้าไปมากต่อมากมาทุกระยะทุกการทุกสมัยแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมี The Buddha and his disciple have achieved success on the path of fortune and nirvana. So we in the current age must be very vigilant in hard work and diligence put into the practice. So, because the people who have attained the path and version to Nirvana exist until today. May you be determined, may you be diligent to achieve the success of the meditation. คณะของหลวงพ่อพระมหาจารย์เมไทยมีจัดจำรัดและก็ลูกศิษย์อีกสองสององค์แล้วก็อาจารย์คูณที่ก็ตามมาจากเอเชีามาทำแปลงทุกระยะตั้งแต่ที่นางมาอาจารย์เซนท่านเป็นคนสิงคโปร์เป็นหมู่เพื่อนกัน My interact from Thailand myself uh, Venerable Father Jamrat and then two other ones from my temple including p a r a l e Achan Kun and Achan s e n who is my good old friend in Singapore. ตั้งแต่วันที่29เดือนก่อนมาจนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่และจะกลับวันที่9ตอนเช้า We have left Thailand ever since เป็นคนจีนฟังเสียงออกไหมไม่เสียงไม่ใครใช้โซนถ้ามีไปก็มีไปสักหน